Ketvirtas skirsnis. Velingtono padėtis pablogėjo. Šios nepaprastos kautynės buvo tarytum dvi kova tarp dviejų įtūžusių sužeistų kovotojų, kurie vis tebe puldami ir tebesigindami surute surūva kraujais. Katras kris pirmasis. Kova dėl plyna aukštėsėjo toliau. Lygi kur buvo nužengę kirasirai, niekas negalėtų šito pasakyti. Tikra tik tai, jo kitą dieną po kautinių toje vietoje, kur kertasi keturi keliai, Nivelio, Ženapo, Lehulpo ir Briuselio ant Monsenžano svarstyklių vežimams sverti buvo rasti negyvi Kirasiras ir jo arklys. Šis raitelis buvo prasimušęs pro anglų linijas. Vienas iš tų žmonių, kurie pakėlė šį lavoną, tebe gyvena Monsenžane. Jis vardu Deazas. Jam tuomet buvo 18 metų. Velingtonas jauti, kad jam iš pokojų slysta žemė. Atomasga artėjo. Kirasirai savo tikslo nepasiekė tą prasme, kad nepralaužė centro. Kadangi ir vieni ir antri buvo plynaukštėje, tai ji niekam nepriklausė, betgi didesnė jos dalis galų gale vis dėlto pasiliko anglų rankose. Velingtonas išlaikė sodžių ir viršutinę plynaukštės dalį. Nėjus turėjo tik tai keterą ir atšlaitę. Abi pusės atrodė įleidusio šaknis į šią kapų žemę. Anglų nusilpimas atrodė nebepataisomas, šioji armija neteko baisiai daug kraujo. Kemptas kairiajame sparne reikalavo pastiprinimų, jų nėra, atsakė Wellingtonas, tegu jis duodasi užmušamas. Beveik tą pačią akimirką ir šis keistas sutapimas rodo, kai buvo įsekusios abidvi kariuomenės, Nėjus paprašė iš Napoleono pestijos ir Napoleonas sušuko pestijos, o iš kur aš ją paimsiu. Ar jis nori, kad aš ją padaryčiau? Vis dėlto anglų kariuomenė buvo labiau nualinta. Inirtingais polimais milžiniški eskadronai geležiniais, šarvais ir plieniniais antkrutiniais parbloškė pėstininkus. Tik tai iš to, kad apie vėliavas pietėsi vos keli vyrai, galėjai suprasti, kad tai būta pulko ir kai kuriems batalionams dabar vadovavo tik tai kapitonai arba leitenantai. Alteno divizija jau smarkiai nukentėjusi prie Esento buvo beveik visiškai sunaikinta – Bebaimiai Vanklusės brigados belgai savo lavonais nuklojo rūgių lauką palį Nivelio kelią. Beveik ne vieno vyro nebuvo likę iš Olandų grenadierių, kurie 1811 metais Ispanijoje mūsų eilėse kovojo prieš Wellingtoną, o 1815 metais susijungė su Anglais kovojo prieš Napoleoną. Karininkų nuostoliai buvo labai žymus. Lordui Uxbridge'ui kuris kitą dieną liepė palaidoti savo nupjautą koją, buvo sutrupintas kelis. Jeigu prancūzų pusėje Kirasiro atakos metu išėjo išrikiuotis Deloras, Leritie, Kolberas, Dnopas, Traversas ir Blankaras, tai anglų pusėje Altenas buvo sužeistas, Bernas sužeistas, Delanse užmuštas, Van Merlinas užmuštas, Ompteda užmuštas – Visas Velingtono vyriausiasis štabas nusiauptas ir Anglijai teko skaudžiausia dalis šioje kruvinoje pusiausviroje. Antrasis pėščiosios gvardijos pulkas neteko penkių pulkininkų leitinantų, keturių kapitonų ir trijų vėliavininkų. 30 pėstininkų pulko pirmasis batalionas neteko 24 karininkų ir 112 kareivių. 79 kalniečių pulkas turėjo 24 sužeistus karininkus – 18 užmuštų karininkų, 450 užmuštų kareivių. Ištisas Kumberlendo hanoveriečių husarų pulkas, vadovaujamas pulkininko Hakis, kuris vėliau buvo teisiamas ir degraduotas, pasuko atgal pabūgęs kirstynių ir bėgo su Anio miškus kleisdamas samišį lygi pat Briuselio. Pamatė, kad prancūzai pasistumėjo pirmin ir artėja prie miško – Gurgolė šovinių vežimai, furgonai pilni sužeistųjų taip pat leidosi atgal. Olandai kapojami prancūzų kavalerijos šaukė gelbėkit. Nover kukų lygi Grenandalio beveik dviejų lygie nuotolyje Briuselio kryptimi. Visa vietovė, kaip pasakoja liudininkai, kurie dar šiandien tebėra gyvi, buvo plūste užplūsta bėglių – Panika buvo tokia didelė, jog pasiekė princą Konde Mechelne ir Liudviką 18 gente. Nuoroda. Princas Konde, Louis Josefas Burbonas, buvo prancūzų emigrantų bajorų kontrrevoliucinis kariuominis vadas. Liudvikas 18 jis jį paskyrė visų pėstininkų viršininkų. Gentas – Belgijos miestas, kur buvo pabėgęs Liudvikas XVIII šimto dienų metu. Nuorodos pabaiga. Įskyrus silpnus rezervus ešelonais išdėstytus už Lazareto Monsenžano fermoje ir Viviano bei Vandelero brigadas, kai remės parne, Velingtonas daugiau nebeturėjo kavalerijos. Daugybė sudaužytų baterijų rioksojo ant žemės. Šios faktus patvirtina Sibornas, o Pringlis – padidindamas katastrofos mastą, neatsako, jog anglų ir olandų kariuomenė, bet turėjo tik 34 tūkstančius vyrų. Geležinis kunigaikštis atrodė vis toks pat ramus, tačiau jo lūpos buvo išbalusios. Austrijos komisaras Vincentas, Ispanijos komisaras Alava, kautinių metu buvę anglų vyriausiame štabe, laikė kunigaikštį žuvusių. Penkiomis Velingtonas įsiėmė laikrodį – ir aplinkiniai girdėjo jį murman šiuos niurių žodžius – bliucheris arba naktis. Kaip sykis šią akimirką blykstelėjo durtuvo eilė toli aukštumose nuo frišmano pusės. Ir tada šioje milžiniškoje dramoje įvyko persilaužimas. Vienuoliktas skyrius. Napoleonas turi blogą vedlį, Biulovas turi gerą vedlį. Visi žino tragišką Napoleono apsirikimą. Jis laukė grušį, o pasirodė bliucheris. Vietoje gyvybės mirtis. Nuoroda grušį 1766-1847 metai Napoleono maršalas. Vaterlo kautynėse vadovavo atsarginiai kavalerijai, turėdamas uždavinį persikioti prūsus. Birželio 16 dieną sumuštus prie linjį. Bliucheriui pavyko atitrūkti nuo grušį, ir birželio 18 dieną atvykti į pagalbą anglams, grušinė suspėjus susijungti su Napoleonu. Todėl Napoleonas laikė grušį savo pralaimėjimo kaltininku. Nuorodos pabaiga. Likimas kartais daro staigius posūkius. Žmogus tikisi pasaulio sosto, o prieš jį iškyla šventosios Eleno sala. Jeigu pemenukas, kuris buvo Biulovo Bliucherio generolo leitenanto vedlys būtų jam pataręs išeiti iš miško aukščiau Frišmono, o ne žemiau Plansenua, galimas daiktas XIX amžiaus pavidalas būtų buvęs kitoks. Nuoroda. Biulovas, žymus prūsų generolas, Vaterlo kautynėse atakavęs dešinį prancūzų kariuomenės sparną. Nuorodos pabaiga. Žygiuodama bet kurio kitų kelių, ne to, kurėjo žemiau Plansenoa, prūsų armija būtų atsidūrusi artilerijai nepereinamoj dauboj ir Biulovas nebūtų suspėjęs. Jei būtų uždelsta nors valanda, tai pareiškė prūsų generolas Miuflingas, Bliucheris jau nebebūtų radęs kovojančio Velingtono, kautynės būtų buvusios pralaimėtos. Kaip matome, Biulovui buvo pats laikas atvykti, tačiau jis smarkiai pavėlavo – Jis stovyklavo Dion Lemoni ir išgiavo švintant. Tačiau keliai buvo neišvažiuojami ir jo divizijos klimpo. Dumblas vėžėse siekė patrankoms stebulės. Be to reikėjo persikelti per Dilio upę siaurų Vavro tiltų. Gatvė vedant į tiltą buvo prancūzų padekta – Šovinių dėžės ir artilerijos furgonai negalėjo važiuoti tarp degančio abiejose pusėse namų ir turėjo laukti, kol užgesins gaisrą. Iki vidurdienio Biulovo avangardas nespėjo prieiti Šapel Sen Lambero. Jei kautynės būtų prasidėjusios dviem valandom anksčiau, jos būtų pasibaigusios keturiomis ir Bliucheris būtų atvykęs po kautynių laimėtų Napoleono. Tokie tai buvo didžiuliai atsitiktinumai, proporcingi begalybei, kurios mes nepajėgėme suvokti. Dar vidurdienį imperatorius pro savo žiūroną pirmas pastebėjo kažką toli horizonte, kas patraukė jo dėmesį. Jis pasakė, aš matau tenai debesį, man atrodo, jog tai kariuomenį. Paskui jis paklausė Dalmatijos kunigaikštį, sultai, ką jūs matote Šapelsen Lambero pusėje? Maršalas nukreipė ten savo žiūroną ir atsakė, keturi – ar penki tūkstančiai vyrų jūsų didybė. Žinoma, tai grušy. Tuo tarpu visa tai nejudėjo, skendėjo rūkuose. Visi vyriausio štabo žiūronai atsidėję tyrinėjo imperatoriaus pastebėtą debesį. Kai kurie tvirtino, tai stovyklaujančios kolonos, o daugumas kalbėjo, tai medžiai. Tikra buvo tik tai, jog debesis nejudėjo. Imperatorius pasiuntė į tą vietą žvalgybon Domono lengvosios kavalerijos divizioną. Bilovas iš tikrųjų nejudėjo – Jo avangardas buvo labai silpnas ir negalėjo nieko pradėti. Jis turėjo laukti svarbiausių armijos korpuso pajėgų ir gavo įsakymą sutelkti savo dalinius prieš stojant į kautines. Tačiau penkiomis, matydamas, kad Wellingtonas sunkėja padėtyje, Blücheris įsakė Biulovui pulti ir ištarė šiuos išgarsėjusius žodžius. Reikia duoti anglų kariuomeniai atsikvėpti. Netrukus Losteno Hillerio Hakis ir Riselio divizijos – įsiskleidė prieš lobo korpusą. Prūsijos princo Vilhelmo kavalerija įžygiavo iš Paryžiaus girios. Plansenua pradėjo liepsnoti ir pasipylė prūsų sviedinių krūšą, pasiekdama net gvardiją stovėjusią rezervę už Napoleono. 12 skyrius gvardija. Visa kita yra žinoma. Trečioji armija užgriūva, kautinės dislokuojasi, staiga sugriaudė 86 artilerijos pabūklai Netikėtai pasirodo Pirchas pirmasis draugė su Biulovu, pats Bliucheris vadovauja Citeno kavalerijai, prancūzai atstumiami atgal, nuo Eno plynaukštis nušluojamas Markonje, iš papeloto išmušamas Diuriutas, atsitraukia Donzelo ir Kijo, atkertamas Lobo, naujos kautynės prieš naktį užklumpančios mūsų nusiauptus pulkus – Pradedanti polimą ir žengianti pirmin visą anglų kariuomenės liniją, milžiniška spraga prancūzų kariuomenėje, suderinta anglų ir prūsų kartečiais ugnis, sunaikinimas, sutriuškinimas fronto, sutriuškinimas sparnų ir vidur to baisingo suirimo stojantį į kovą gvardiją. Jausdamas einantį myriop, gvardija šaukė, te gyvuoja imperatorius – Istorija nežino kito tokio jaudinančio momento, kaip ši agonija klykianti sveikinimo šūkius. Visą dieną dangus buvo apsiniaukęs. Staiga lygiai šią akimirką buvo 8 valandos vakaro, debesys horizonte įsisklaidė ir pro nivelio kelio guobas pasirodė kraupus, krūvinas, besileidžiančio saulės raudonis. Prie Austerlico saulė tekėjo. Šios dramos atomazgoje kiekvienam gvardijos batalionui vadovavo generolas. Frijanas, Mišelis, Roge, Arle, Male, Pore de Morvanas, visi buvo čia. Kai gvardijos grenadierių aukštos kepurės su realio atvaizdu plačiose metalinėse plokštelėse pasirodė šio mūšio rūkose, įsirikiavusios lygiomis, ramiomis, didingomis gretomis, priešas pajuto pagarbą Prancūzijai. Atrodė, jog 20 pergalės deivių įskleistais sparnais įžengė į kautinių lauką ir tie, kurie buvo nugalėtojai, palaikė save nugalėtais ir ėmė trauktis atgal. Tačiau Wellingtonas sušuko, ne iš vietos, gvardiečiai ir tiksliai taikyti. Anglų raudonųjų gvardiečių pulkas įsidėstęs už tvorų pakilo, kartečis kruša daugelėje vietų pramušė trispalvę vėliavą plevesuojančių viršų mūsų erelių – Kovotojai susikibo vieni su kitais ir prasidėjo negirdėtos skerdynys. Imperatoriaus gvardija pajuto prietimyje, kad susviravo aplinkyje kariuomenį, kad sujudo didžiulį netvarkingo traukimosi banga, išgirdo šauksmus gelbėkitis, vietoje anksčiau aidėjusių te gyvoja imperatorius, ir žinodama, kad už juos kariuomenė bėga, vis dėlto tebe puolė vis labiau ir labiau triuškinama prieš ugnies, su kiekvienu žingsniu netekdama vis daugiau žmonių. Nebuvo ne vieno nedrasaus, ne vieno nerištingo. Bet kuri šio dalinio kareivis buvo toks pat herojus kaip ir generolas. Visi kaip vienas dalyvavo šioje savižudybėje. Nejus, nesitverdamas savyje didingą savo ryštų sutikti mirti, atidengė savo krūtinę visiems šio viesulo smūgiams. Po jo krito penktas žirgas, visas prakaito išmuštas, žaižaruojančiomis akimis suputomis lūpose, atsektų munduru be pusės apoleto, kurią nukirto raitijos gvardietis, sukulko suplota didžiojo realio žvaigždė, sukruvintas purvinas iškilnus, su nulaužta špaga rankoje iššaukė. Žiūrėkite, kaip miršta prancūzijos maršalas kautinių lauke. Tačiau veltui jis nemirė. Jis blaškis ir piktinosi. O tu nejaugi, tu nenori, kad tave užmuštų, sušuko jis druė Derlonui. Išaukė tuo metu, kai prieš artileriją triuškino saujelę vyrų. Vadinasi, mano daliai nieko. Ak, norėčiau, kad visi šie anglų sviediniai man sulystų į vidurius. Nelaimingasis tu išlikai, kad kristum nuo prancūzų kulkų. Nuoroda Nėjus 1769-1815 Napoleono maršalas visų jo žymiausių karo žygių dalyvis. Po Vaterlo mūšio pabėgo į Šveicariją, bet buvo sučiuptas ir perų rūmų sprendimu 1815 m. gruodžio 7 dieną sušaudytas. Nuorodos pabaiga. 13 skyrius katastrofa. Bėgimas gvardijos užnugarį buvo klaikus. Kariuomenės taiga susviravo iš karto visur, prie Ugomano, Esento, Papeloto, Plansenua – Po šauksmų išdavystės sekė šauksmai gelbėkitis. Sumušta padrikusi kariuomenė panašiai į atlydį. Viskas lūksta, krinka, braška, liula, rieda, krinta, griūva, skuba, lekia. Neįsivaizduojama suirutė. Nėjus pagriebė kažkieno arklių, šokant jo ir be skribelės, be kaklos karelės, be špagos, stoja skersai Briuselio plento ir stabdo tiek anglus, tiek prancūzus. Jis mėgina sulaikyti kariuomenę, šaukia ją grįžti, plūsta ją, kimbai bėgančiosius, jis nesitveria savo kailyje. Kareiviai bėga nuo jo šaukdami te gyvoja maršalas Nėjus. Du diuriuto pulkai blaškosi sutrikę mėtomi lyg sviedinį šiandien ir ten tarp ulonų kardų ir kemto, besko, pako ir rilanto brigadų ugnies. Visų praščiausios grumtynės, kai prasideda bėgimas. Bičiuliai save gelbėdami žudo vienas kitą. Eskadronai ir batalionai trenkėsi vieni į kitus ir sklaidosi tarytum didžiulis kautinių putos. Lobo viename krašte, reilis kitame įtraukti į šį srautą. Veltui Napoleonas mėgina statyti kliūtis į savo gvardijos likučių. Veltui griebėsi paskutiniosios, aukoja savo asmeninės apsaugos eskadronus. Kijo traukėsi prieš Vivianą, Kellermanas prieš Vandelerą, Lobo prieš Biulovą, Moranas prieš Pirchą, Domonas ir Siubervikas prieš Prūsijos princą Vilhelmą. Gijo, kuris vedė atakon imperatoriaus eskadronus, krinta sutryptas anglų dragūnų arklių. Napoleonas šuoliais lekė šalimais bėglių, įkalbinėja, įtikinėja, grasina, maldauja. Visos burnos dar rytą šaukusios te gyvoja imperatorius, dabar tyliai įsižiojusios. Kareiviai jo beveik nebepažįsta. Ką tik atvykusi prūsų kavalerija lekia, kapoja, skina, trupina, žudo, naikina, vežimai sprunka, patrankos gelbisi, gurgoliniai kinko arklius, išovinių vežimų ir rusėdė dume šalin, furgonai apverstais į viršų tekiniais, užgriozdina kelią ir prie jų kyla naujos skerdynės. Žmonės lamdo, maigo, trypia vieni kitus, lipant negyvųjų ir gyvų, rankos smogia, kaip pakliuvo ir kam pakliuvo – Nesuskaitomos minios užtvindo kelius, takus, tiltus, lygumas, kalvas, slėnius, miškus. Viską užplūsta bėgant į 40 tūkstančių žmonių masį. Šauksmai, neviltis, kareiviai mėtoja rūgius kuprinės ir šautuvus, Kardai skinasi kelią, nebėra nei draugų, nei karininkų, nei generolų, ištisinis neįsivaizduojamas siaubas. Citenas patogiai savo kapoja Prancūziją. Liūtai virto stirnomis. Toks buvo šis bėgimas. Ženape buvo mėginta susilaikyti, sudaryti frontą, priešintis. Lobo surinko 300 vyrų, pastatė barikadą prie įėjimo į sodžių. Tačiau po pirmos prūsų artilerijos salvės visi vėl pasileido bėgti ir lobo pateko nelaisvin. Dar ir šiandien matyti tos kartečias salvės pėtsakai. Senoje plytinėje trobelėje po dešinį už poros minučių kelio nuo ženapo. Prūsai leidus į ženą pamatyti įsiutę dėl tokios negarbingos pergalis. Persiokėjimas įgavo baisingas formas. Bliucheris davė įsakymą naikinti visus lygi vienu. Niūrų pavyzdį parodė Roge, pagrasinės mirtimi kiekvienam prancūzų grenadieriui, kuris jam atves prūsų belaisvį. Bliucheris pralenkė Roge. Jaunosios gvardijos generolas Diuemas, pririmtas prie Ženapos muklės durų, atidavė savo špagą vienam mirties gusarui, tas paėmė špagą ir nužudė be laisvį. Pergalė baigėsi nugalėtųjų žudynėmis. Paskelbkim pasmerkimą, nes mes istorija. Senis Bliucheris susitraukė gėdą, šitą žiaurybį užbaigė katastrofą. Nevilties apimti bėgliai pralėkė Ženapą, pralėkė Kadrbra, pralėkė Goselį, Franą, pralėkė Šarlė Rua bei Tueną ir sustojo tik tai prie sienos. Deja, kasgi šitaip gėdingai bėgo, didžioji armija. Nejau šitas pamišimas, šitas siauba, šito didžiausia istorijoje neregėto narsumo žlugimas įvyko be priežasties? Ne. Didžiulis aukščiausiojo ranko šešėlis guli ant Vaterlo. Tai likimo diena. Anžmogiška jėga nulėmė šią dieną todėl nulinko įbūgusios visos šios galvos, todėl padėjo tos didžio sielos ginklą. Tie, kurie nugalėjo Europą, krito par blokštinę, bežinodami, ką pasakyti, ką pradėti, jausdami tamsumoje kažką baisaus. Hoc erat infatis. Tai buvo lemta lotiniškai. Ta diena pasikeitė žmonių giminės perspektyvos. Vaterlotai kengien, kurios laikosi XIX amžius neišnykus didžiam žmogui negalėjo ateiti didis šimtmetis ir įvykdyti ėmėsi tas, kuriam niekas neprieštarauja. Herojų panika suprantama. Vaterlo kautynėse pasirodė kažkas daugiau negu debesis, pasirodė meteoras. Ten buvo dievas. Prieblandoje lauke netoli Ženapo Barnaras ir Bertranas pagriebė už edingotos skverno sustabdė niūrų susimašiusi atšiaurios išvaizdo žmogų kuris lygi šios vietos atneštas bėglių srauto, ką tik buvo nulipęs nuo arklio ir pasikišęs po pažastimi pavadžius, klidinėjančių žvilgsnių vienišas grįžo atgal prie Vaterlo. Tai buvo Napoleonas, dar mėginęs eiti pirmin. Didysis lunatikas, traukiamas užlugusios svajonės. 14 skyrius, paskutinis kare. Keli gvardijos kare net nejudėjo siautingame bėgimo sraute, nelyginant uolos vandens verpete ir laikėsi iki nakties. Sutemo, draugė su naktimi atėjo ir mirtis, jie ryštingai laukė šitos dvigubos tamsos ir davėsi jos gaubiami. Kiekvienas pulkas atskirtas nuo kitų ir neturėdamas jokių ryšių su visiškai sutriuškinta kariuomenė, mirė vienišai. Šiam paskutiniam žygdarbiui vieni užėmė poziciją Rosomo aukštumose, kiti Monsanžano lygumoje. Tenai apleisti, nugalėti, grėsmingi, šieniūrus kare – rūščiai sutiko mirti. Draugė su jais mirė Ulmas, Vagramas, Jena, Fridlandas. Prieblandoje apie 9 valandą vakaro Monsenžano plyno aukštais apačioje besilaikė tik vienas kare. Šiame nelemtame slėnyje, papėdėje šlaitų, kurį buvo įveikę kirasirai, o dabar turėjo užėmę anglai, nepaisydama sutelktos pergalingos priešo artilerijos ugnies, pašėlusiai tankios svedinių liūtė šitas karete be kovojo. Jam vadovavo nežymus karininkas vardu Kambronas. Po kiekvienos salvis kare vis labiau tirpo, tačiau debesilaikė. Į kartečią jis atsakinėjo šautuvų ugnimi, nuolat siaurindama savo keturias sienas. Akimirkai sustodami, uždusę bėglė iš tolo klausėsi tamsoje šito tylančio griausmo. Kai iš viso legioną beliko tik tai saujelė vyrų, kai iš jų vėliavų beliko tik skarmalai, kai jų šautuvai – išaudė visus šovinius tapo paprastomis lasdomis, kai lavonų krūva pasidarė didesnį už krūvelę gyvų žmonių, tuomet regėdami šios didingai mirštančius karius, nugalėtojai pajuto kažkokį šventą siaubą ir anglų artilerija tarytum atsikvėpdama nutilo. Tai buvo lyg pertrauka. Aplinkui kovotojus tarytum knipždėjo šmėklos, raitelių siluetai, juodi patrankų profiliai, balkšvas dangus, gedruojas protekinius ir lafetus – Milžiniška giltinės galva, kurią didvyriai visuomet mato boluojant pro gautinių dūmų, slinko juos, žiūrėjo jiems į akis. Vakaro prieblandoje jie galėjo girdėti užtaisant pabuklus, uždegti dakčiai panašus į tigro akis naktį, žiedų juose jų galvas. Prie visų anglų baterijų prisertino dektuvai – ir tuomet kažkoks anglų generolas, pasak vienų Kolvilis, pasak kitų Metlendas, tartum sustabdęs paskutinę šių vyrų gyvenimo akimirką tiesiais pakibusią, susijaudinės sušuko, narsėjai prancūzai pasiduokite. Kambronas atsakė mert, šūda, prancūziškai. 15 skyrius. Kambronas. Iš pagarbos prancūzų skaitytojų šis žodis galbūt pats puikiausias iš visų, kada nors ištartų prancūzo. Negali būti pakartotas – Liudyti istoriją apie tai, kas antžmogiška, draudžiama. Savo atsakomybę ir riziką mes šį draudimą peržengėme. Taigi šių milžinų tarpe buvo titanas Kambronas. Ištarti šį žodį ir paskui numirti. Kas gali būti didingiau? Juk trokšti numirti tai reiškia numirti. Ir ne to žmogaus kaltė, kad jis kartečiai sukapotas pergyveno save. Žmogus laimėjęs Vaterlo kautynės, tai ne Napoleonas, kuris buvo priverstas bėgti, ir ne Velingtonas, kuris traukėsi keturiomis po pietų, o penkiomis buvo priblokštas nevilties, ir ne Bliucheris, kuris visiškai nei nesikovi. Žmogus laimėjęs Vaterlo kautynės, tai Kambronas. Tokiu žodžiu nukirsti per kūną, kuris jūs trenkia, tai reiškia nugalėti. Duoti tokį atsakymą katastrofai, pasakyti – Šitai likimui padėti tokį pagrindą būsimajam liūtui sviesti šią repliką nakties lietui, išdavikiškai Ugamono sienai, Oeno giliajam keliui, grušy pavėlavimui, bliucherio atvykimui, ironizuoti kape, pasilikti stačiam po to, kai esi partrenkta žemin, dviems kemenimis paskandinti Europos koaliciją, pasiūlyti karaliam žinomą Cezarių išeinamąją vietą, iš paskutinio žodžio padaryti pirmą, suteikiant jam visą Prancūzijos spindėjimą, įžūliai užbaigti Vaterlo karnavalu, Leonidą papildyti rable, rezumuoti šią pergalę aukščiausių žodžių, kurio negalima garsiai ištarti, prarasti savo vietą žemė ir išlaikyti ją istorijoje, po šitų skerdinių patraukti į savo pusę kvatoklius, tai begaliniai didu. Tai įžeidimas žaibo, tai eschiliška didybė. Kambrono žodis tartum lūžio garsas, tai trūko krūtinis spaudžiama panikos, tai mirštamos gėlos perteklius sukelintis sprogimą. Kasgi nugalėjo? Velingtonas? Ne. Be Bliucheris būtų žuvęs. Bliucheris? Ne. Jeigu Velingtonas nebūtų pradėjęs kautinių, Bliucheris nebūtų jų baigęs. Kambronas, šis paskutinės valandos atvykėlis, šis niekam nežinomas kareivis, ši be galo maža karo dalelytė jaučia, kad čia slypi melas, melas pačioje katastrofoje. Dvigubai nepakenčiamas ir tuo momentu, kai jį apima pasiutimas, jam siūlomas juokingas dalykas – gyvybė. Kai buvo galima susilaikyti – Štai jie visi Europos karaliai, laimingi generolai, žaibus laidantieji Jupiterė. Jie turi šimtą tūkstančių pergalingos kariuomenės kareivių ir už tų šimto tūkstančių dar milijonas. Jų patrankos uždegtais dakčiais jau atvėrusios nasrus. Jie turi po savo kojomis imperatoriaus gvardiją ir didžiąją armiją. Jie ką tik sutriuškino Napoleoną, beliko tik tai Kambronas. Protestuoti beliko tik tai šis žemės liekas. Jis protestuos – Tuomet jis renkasi žodį kaip kovotojas, kad renkasi špagą. Iš jo burnos sunkėsi putos. Šios putos ir yra tasai reikalingas žodis. Regėdama šią nuostabį ir pasigailėtiną pergalę, regėdamas pergalę be nugalėtojų, jis praradęs viltį atgauna drąsą, jaučia jos milžinišką naštą, bet mato visą jos menkystę. Jis ne tik spjauna į ją, nualintas skaičiaus persvaros, legimas jėgos ir materijos – jis randa sieloje posakį reiškiantį išmatas. Kartojame pasakyti šitai, padaryti šitai, surasti šitai reiškia būti nugalėtojų. Šią fatališką akimirką iš jį nežinomą žmogų įžengė didžiųjų dienų dvasia. Kambronas surado žodį įkūnijusi Vaterlo, kaip Ružė Deili surado Marselietę per įkvėpimą iš dangaus – Dieviškojo uragano dvelkimas pasiekė šio žmonės, perverė juos ir jie suvirpėjo. Vienas užgėdojo šventą himną, o antras suriko baisingą šūksmą. Šį titaniško spanieko žodį Gambronas viedžia ne tik tai Europai imperijos vardu. Šito būtų maža, jisai jį sviedžia praeičiai, revoliucijos vardu. Kambronas buvo išgirstas ir jame visi išvydo senovės laikų milžinų dvasę. Atrodė, jog tai vėl prabilo Dantonas arba Sursgė Kleberas. Nuoroda. Kleberas, prancūzų generolas, dalyvavęs Bonaparto ekspedicijoje Egipte. Napoleono išvykusi Prancūziją jis tapo prancūzų kariuomenės Egipte vyriausiųjų vadų. Nuorodos pabaiga. Atsakydamas į Kambrono žodį, anglo balsas sukomandavo ugnis.